บุ๊กทูแปดสิบแปดอสตอนเดสมิดอสตอินอดีตการของกิริยาช่วยสองมดาลวดดาร์บีบสวาร์ด u ปากาตเนดีวีลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตา Mans dēls negribēja spēlēties ar lelli. ลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอล Mana meita negribēja spēlēt futbolu. ภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผม Mana sieva negribēja ar mani spēlēt šahu. ลูกๆของผมไม่อยากไปเดินเล่น Mani bērni negribēja iet pastaigāties. พวกเขาไม่อยากจัดห้อง Viņi negribēja uzkopt istabu. พวกเขาไม่อยากไปนอน Viņi negribēja iet gultā. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม viņš nedrīkstēja ēst saldējumu. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต viņš nedrīkstēja ēst šokolādi. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน viņš nedrīkstēja ēst konfektes. ผมได้รับอนุญาตให้ขอพร Es drīkstēju sev kaut ko vēlēties. ผมได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Es drīkstēju nopirkt sev kleitu. ผมได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต Es drīkstēju paņemt šokolādes konfekti. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ Vai tu drīkstēji lidmašīnā smēķēt? คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Vai tu drīkstēji slimnīcā dzert alu? คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ Vai tu drīkstēji ņemt līdzi uz viesnīcu suni? ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา Brīvdienās bērni drīkstēja ilgi palikt ārā. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน Viņi drīkstēja ilgi spēlēties pagalmā. พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Viņi drīkstēja ilgi palikt nomodā.